Ah, cik daudz darāmā! Laiks tik ātri skrien, un garīgums paliek malā. Neuztraucies! Sēdi mašīnā, makšķerē, skrieni vai būvē māju. Mēs pievienosim garīgumu garšvielu katrai tavai sestdienas aktivitātei. Raidījums Sprediķis sestdienas vakarēšanai. Vakarē kopā ar Radio Marija Latvija. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlīku uzrakstījis svētais Lūkas. Tenī laikā garā spēkā Jēzus atgriezās Galilejā, un vēstis par viņu izplatījās par visu apgabalu. Un viņš mācīja viņu sinagogās, un visi viņu slavēja. Un viņš nonāca Nāceretē, kur bija uzaudzis. Sabata dienā pēc sava paraduma viņš iegāja sinagogā un pēc piecēlies lasīt. Piecēlās lasīt, un viņam tika pasniegta pravieša izēja grāmata. Attinis grāmatu viņš uzdūrās vietai, kurā bija rakstīts – kunga gars ir pār mani jo viņš man ir svaidījis. Sludināt nabagiem prieka vēsti. Man ir sūtīts vēstīt gūstekņiem brīvību un aklajiem acu gaismu. Palaist brīvībā apsēs, apspiestos, pasludināt kunga žēlastības gadu. Satīnis grāmatu, viņš to atdeva kalpotājiem un apsēdās. Un visi, visu acis sinagogā raudzījās uz viņu bet tiem viņš sāka runāt. Šie raksti, kurus dzirdējāt, šodien ir piepildījušies. Un visi viņam piekrita, brīnīdamies par žēlastības vārdiem, kas nāca par viņa lūpām. Tie ir svēto rakstu vārdi. Ziemassvētku laikā baznīca mums liek, mums ievada pamazām Kristus noslēpumā. Mazais Kristus bērniņš ir arī Dieva dēls. Lūk, tāpēc mēs lasām par kananas, nos, kananas noslēpumu, brīnumu, kur parādās žēlastības laiks, vīns tiek pārveidot, ūdens tiek pārveidots vīnā, iesāk mesianiskais laiks šeit – šeit lasījums, ko mēs lasām šodien, mums apstiprina to ideju. Viņš ir tas, par kuru pravieši ir sludinājuši. Viņš ir pravietis, kas ir gaidīts, kas piepilda svētos rakstus. Kunga gars ir par mani. Tad mēs skatāmies uz mazā Kristus bērniņa, tad mums ir jāklau, jāklausās šajos vārdos. Ja kunga gars ir par mani, tad jo Viņš man ir svaidījis. Šeit ir tik dziļš noslēpums Kristū, kas parādās, bet ko mēs tik pakāpeniski atklājam. Atklājam pakāpeniski, un Kristus arī atklās pakāpeniski 30 gadus vēlāk. Un šeit ir šajās, šajos, šajā dienas rakst, lasījumā viens būtisks lasījums, ja, kas eh, parāda, ka Kristus ir Messija gaidītājs kas piepilda svētos rakstus, kas piepilda to gaidīšanu. Un lūk, šī, šī gaidīšana no ebreju puses bija gaidīt mesiju. Eh, trīs ķēniņi arī gaidīja, viņi meklēja patiesību. Un mēs visi, mēs visi atrodam Kristu atbildi mūsu dzīves jāgai. Un piepildās mūsu svētais stāsts mūsu dzīve atrod Kristu savu pilnību. Arī mēs meklējam. Un šeit no vecās derības nāk šī gaisma, kas mums palīdz atpazīt Kristu. To, ko jau mūsu gars iekšēji liek saprast, kas ir Kristus. Un te mēs varam uzstādīt jautājumu, bet vai es tiešām varu dzīvot bez viņa? Jeb varbūt kāpēc mana dzīve vēl ir tik tukša? vai es esmu viņu pieņēmis manā dzīvē, pilnībā. Vai es, es viņu atpazinis esmu, jeb, jeb tikai es ar dažām idejām seko Kristum. Varbūt es neesmu atklājis centrālo kristietības dogmu, kas ir mīlestība. Dievs ir mīlestība. Un ja tu nemīli, tas ir pirmais lasījums, tu nevari teikt, ka tu esi viņu atpazinis. Tad, tad es kā pagāns, kas nāk no, kā ķēniņi, kas meklē, man jāuzstāda jautājumu, vai es pazīstu Kristu. Ja es nemīlu, ja es nevaru piedot, ja es strīdos, ja no manas mutes nāk nāves vārdi, bet ne kā no Kristus mutes žēlastības vārdi. Mūsu mute mute izsaka, kas mēs esam. Šeit ir vērts pārdomāt par tiem vārdiem. Varbūt tie mums neuzkrita, bet visi viņam piekrita, brīnīdamies par žēlastības vārdiem. Ir no dažiem cilvēkiem plūst žēlastības vārdi, no dažiem rūkums, negatīvisms, aprunāšana, iznīcināšana. Mēs bieži vien zaudējam apziņu, ka katrs vārds ir svarīgs ka vajadzēja drīzāk pārdomāt, ko mēs sakam. Un vārdam būtu jāizsaka to, kas ir mūsu sirdī. Un ja mana sirds ir atklājusi Kristu, ja mana sirds mīl, viņa nevar neteikt žēlastības vārdus. Un tā tad dod dzīvību ap mani. Lūksim no Kristus, lai viņš mūs ieved šajā noslēpumā, un šajā jaunas dzīves veidā, kas ir vislabākais evanģelizācijas veids, kā mēs varam pievilkt pie Kristus. Mēs pievelkam pie Kristus ar medu, kā teica Svētais Francisks no Sales, bet ne ar etiķi, bet ar medu. Tad lūksim, lai mūsu vārdi būtu ar dieva medu, ar svētā gara spēku pateikt. Arī tad, kad mēs vienkāršas lietas sakam cilvēkiem, ar kuriem mēs dzīvojam kopā. Mēs tik daudz tukšus vārdus sakam, ievainojam tik viegli citus un liekus vārdus. Nu, nav vērts pateikt tik daudz lietas. Bet varbūt tāpēc, ka mēs neesam Kristu. Mēs neesam vēl reāli piedzimuši no Kristus. Un tas ir viens ceļš, tas ir tāls un grūts ceļš jums un man tāpat. Cik daudz vārdus esam teikuši, kas ir ievainojuši, bez nekāda satura, kas nav bijuši patiesības vārdi, kas ir bijuši naida, nomelnošanas vārdi, greizsirdības vārdi. Un tā kā mēs paskatāmies uz Kristu, tad mēs saprotam, kādiem mums ir jābūt Un bērns Jēzus atgādina katram no mums, arī tu esi aicināts kļūt kā es. Tu vari piedzimt no jauna. Tu vari tavu dzīvi izmainīt, tu vari izmainīt vidi, kurā tu dzīvo. Tu vari iedvesmot cilvēkus, tu vari ar, ar dieva medu, dievišķo medu, ar svētā gara svaidījumu. Tu vari dot dzīvību tālāk arī šodien šogad, šajā svētajā gadā, kur Dievs mūs apdāvina ar tik daudzām svētām žēlastībām un dāvanām. Amen! Raidījums Sprediķis sestdienas vakarēšanai. Katru nedēļas sestdienu piecos vakarā. Vakarē kopā ar Radio Marija Latvija.